indiano clopodas eviti la morton de sia lingvo. Lao la oficiala historio, quiam la Portugalo Pedro Álvares Cabral malcovris Brasilon, la indiana lojantaro en citiu regiono parolis en tute pli ol mil tricent lingvoin. Non tempe vivas en la lando apenau naucent mil indianoi, quiui parolas en tute ducent sepdec lingvoin. Oni povas facile imagi la causon de tia malaperado de amaso da comunumoi cae de iliai culturoi. Estis iam tempo ciam la Brasila registaro severe malpermesis inter paroloin en indianai lingvoi, cae ec de banalai cutimoi ciel preparado de tradiziae mangiagioi. Inter la ancora existantae lingvoi, multae estas nun tempe usatei de tre mal multae individuoi, nome nur maliunulloi, char la novae generazioi ne interessigas pritio. La blancula Europ de vena civilizatio plu englutas la indianan culturon, kiel ocasis en diversai partoi de la mondo. Pritio legu la vergon de la talenta esperanta autoro Trevor Steele. Antau quelcai tagoi, la influa Brasilia giornalo Folha de São Paulo publicigis cortuxan articolon quiu meritas disconigon, cait certe captis la attenton de homoi quiui interessidias pri lingvoi generale. Di estas raporto pri iu nullo il indiana comunumo vivanta en la centro de Brasilo en stato Mato Grosso. Lia nomo estas Luciano Ariabo Queso. Li estas dudec viniara studento en la lasta iaro de facultato de beletro en stato San Paulo. En lia indiana villaggio vivas ancora quel cent homoi sed mal e flue parolas la etnan lingvon, la umutina balatipone. Antau quelca iaroi mortis unu el tiui maliunuloi, cae queso exentis internan premon por batalado contra la malrapida mortado de la lingvo de sia popolo. Lido decidis verci du lingvan libron por savi la lingvon char iam prescau neniu parolas gin flue. Existas tie nur du por indianae lerneioi, quiui instruas la umutinan, ca la lernado de la lingvo dependas nur de persona intereso. La proiecto pri la lerno libro comencigis en la iaro 2013 cae nun fine realigas. La verco havas la titolon lingvo cae culturo umutinai por elementae lerneioi, cae celas gelernantoin de lia villaggio. Un frato de Ceso estas instruisto en tiea lerneio. La libro en havas kvar partoin. Racontoi de tiu popolo, meti artajoi, historio de la comunumo, cae la homa corpo la illustrajoin faris queso mem. Li diris, maliunuloi conis tion, sed inter la iunuloi mal multae parolas la umutinan. Ciam tiu maliunulo mortis, mi constatis che ancau la lingvo mortas, se oni faros nenion. La tuta productado de tiu materialo ricevis la orientadon de universitatei faculoi cae la autoro mem comensas universitatam carieron pri lingvoi cae etnoi. La publicigo tamen estas submetata al membroi de la indiana comunumo por aprobo. Ien bela exemplo de respecto al minazzatei culturoi, quiu plene congruas cun la celoi de la esperanto movado.